2 Korintiërs hoofdstuk 10 Ek, Paulus, doen een persoonlijke beroep op jullie. Ek wat mos gedwee is, as ek by jullie is, maar manhaftig teenoor jullie as ek van jullie afweg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelijk is, vraag jullie, moet my niet dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is zeker, ek kan my veroorloof om streng op te tree, die noord die wat ons daarvan beskuldig, dat ons uit menselijke oorwegings handelt. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestingings kan vernietig. daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Julle kyk net na een kant van die saak. As iemand dan so vas oortuig is dat hy aan Christus behoort, moet hy onthou ons behoort net soos hy ook aan Christus. Al het ek my miskien 'n bietjie te veel beroem op daardie bevoegdhede wat die Here my gegee het, sal ek nie beskaamd daarvan afkom nie. Die Here het aan ons die bevoegdheid gegee om julle op te bou nie om julle af te breek nie. Daarom wil ek nie die skyn wek dat ek julle met my briewe probeer bang maak nie. Daar word ons gesê sy briewe is wel ernstig en streng, maar as hy self by ons is, is hy mak en beteken sy woorde niks. Die man wat so praat moet weet dat daar geen verskil is tussen wat ons in briewe skrywe as ons van julle af weg is en wat ons doen as ons by julle is nie. Ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of te vergelyk met sekere mense wat so 'n danige ding van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulle self met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem nie buite die perke gaan nie. Ons bly binne die perke van die werking wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne daardie perke. Dis het ons nie ons perke oorskry deur tot by julle te kom nie. Ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. Deur op julle te roem, gaan ons dus nie die perke te buite nie, want dit is nie ander mense se werk waarop ons roem nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons dan onder julle nog meer sal hê om op te roem, steeds binne die perke van ons werkkring. Dan sal ons die evangelie ook in streke aan die ander kant julle kan verkondig sonder om te roem op werk wat tot stand gebring is in die werkkring van iemand anders. Maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word.